Produção brasileira RD Hits. É os cowboys do Mandelão. Aí. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, ficou e gostou bolo, pois chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Rebolou, pois chefe me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, gostosa. falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou pro chefe, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, quicou e gostou bolo pro chefe é me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa.